Nem válaszolt arra a véletesek, hogy Lögyi úrna jön. Mi? Szavazásra. Na. Nem választottak be, hogy ott egy. Téged nem. Lengyelát se. Hát nem, szarod nekik a kezükbe járni. Helyét én nem fog. Rád oda, semmire A Petin is ott, meg a másik nyolc is. Hát, Ugyan már. Arra a fenét kerül. Nem állít a nyakba is az a kerítbe került, aztán került tovább.

amit te összeálltál be itt a tankolával. Ott a barna tűz. nem szállom a barna. Hát itt az, itt az asztalon. Nem. Jó, egy kis fekete akkor egyről van Ez a kulcs hiány. Ez a baj. Látszik. Ez. Ott volt a műsárpapírra. Jaj, de kicsi van. Köszönöm, hogy nem lesz. Köszönöm, hogy nem lesz.

Most ugye, nem hogy ilyen egy fölk hordok se. Melyik meg ugyanúgy fülök. De akartál Hát, ez nem régen. Dolgozunk eljött az embernek. Hát nem kell mit fizetni, ha nem dolgozol, akkor meg fizeted. Nem gondolod semmit. Rájuk. veramente certamente il punto. Allora, ragazzi, dove fai bene? Ragazzi, dove? Già.

Thank you.

De azt az összes tortát a... Oda Alatt az összes tortát a vannak, vagy nyilván nem? Hol van? De ott Mondom, más van. Nem volt tényleg is semmi. De Hol a szacsod? A szobába? Nem. Hanem hol? Akkor a labdát búcsát. Elvitt, hogy ne is meg. neki a esti meg a reggelig is. Talán én kifelé vált, kifelé vált, mindenki nevén van. God. Senki elemítsen különben fogsz El kell viselni ezt a kurtás adott fájdalmat. De fájdalmat szül, mi nem a postás? Van kedves öcsém, milyen kevés fizetés? Nem a postás. Ott a te... Nem, nem, nem! Te azt mondom, hogy maradok én, amit adom máshol. Én betolom, hogy máshol, és nem csak ott maradok. Azért... Más több iskola, főiskolába kellett volna, vagy középiskolába többen. Bár nem tett, mert egy napot adok, hogy színes legyen. Abszolút. Nem tudok egy napig valamire nem akarok. Nem sokat hát kell dolgoznom. Nagyon sokat. Thank you. Mi bajaid vannak? Á, lesz küldött. Miért most a első?